บทอารัมกบุตเป็นบทมักกิยามีหกสิบเก้าองค์การบทนี้ได้อารามพบท ด้วยอลีฟลาม มีมมนุษย์คิดหรือว่าพวกเขาจะถูกทอดทิ้งเพียงแต่พวกเขากล่าวว่าเราศรัทธาและพวกเขาจะไม่ถูกสอบสวน ในบทนี้ยังได้กล่าวถึงมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่คิดว่า การศรัทธานั้นเป็นคำพูดที่ออกมาจากปากฉันเมื่อความทุกข์ประสบแก่พวกเขา พวกเขาก็กลับไปสู้ ห่วงแห่งการหลงผิด พวกเขาหันหลังให้อิสลาม เพื่อเอาตัวรอดจากการลงโทษในโลกนี้ คล้ายกับว่าการลงโทษในปรโลกจะเบาบางจากการลงโทษในโลกนี้ บทนี้ได้กล่าวถึงการทดสอบของบรรดานาบี และสิ่งที่พวกเขาได้ประสบมาจากความทุกข์และความน่ากลัวในการเผยสารของอัลลอฮ์เริ่มด้วยเรื่องนบีนูห์นบีอิบรอฮีม นบีลูตและนบีสุไอและยังได้กล่าวถึงกลุ่มชนบางกลุ่มที่ยิ่งพยอง เช่น พวกอาร์ตสมูตกอรูน ฮามาน และอื่นๆ พร้อมกับได้กล่าวถึงสิ่งที่พวกเขาได้ประสบ คือความหายนะและความพินาศเรื่องของบรรดานาบีนั้นมีบทเรียนจากความทุกข์ยากและการทดสอบ อุปมาการเสียสละอันยิ่งใหญ่ และผลตอบแทนอันเล็กน้อย เช่นนบีนุว อะลัยฮิสลาที่อยู่ร่วมกับกลุ่มชน ของเขาเป็นเวลานานถึง 950 ปี ได้เรียกร้องไปสู่การศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่มีใครศรัทธาต่อเขานอกจากกลุ่มชนจำนวนน้อยเท่านั้น และนี่ก็อีกท่านหนึ่ง บิดาแห่งบรรดานาบี อิบรอฮิมอัลคอลินเขาพยายามชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแต่กลุ่มชนของเขาทุกวิถีทาง และได้โต้ตอบด้วยหลักฐานและข้อพิสูจน์แต่ไม่ได้ผลอะไรนอกจากความหยิ่งพยองและความเกลี้ยกล่อจากพวกเขา เรื่องของนบีลุตนั้น กลุ่มชนของท่านได้ต่ำช้าเลวสามปราศจากความละอาย หลังจากนั้นได้กล่าวถึงความทุกข์ยากของบรรดานาบีโดยสังเขปในบทนี้ได้กล่าวชี้แจงถึงความเป็นจริงของสารของมูฮัมหมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัล พราะเขาเป็นคนที่ไม่รู้หนังสือ อ่านไม่ออก เขียนไม่เป็น เขาได้นำเอาคำพีที่เป็นปาฏิหาริย์ฉบับนี้มา และนี่คือข้อพิสูจน์อันยิ่งใหญ่ว่า มันเป็นพจนาตของพระเจ้า เจ้าแห่งสากลโลก แล้วได้เปลี่ยนมากล่าวถึงหลักฐานและข้อพิสูจน์ที่มีต่อเดชานุภาพและเอกภาพที่กระจายออกมาจากจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้ แล้วได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงผลตอบแทนแก่บรรดาผู้อดทนที่เผชิญหน้าอยู่กับความทุกข์ยากและความกลัวต่างๆ และผู้ที่ต่อสู้ดิ้นรนทั้งทางด้านจิตใจและทรัพย์สมบัติ พร้อมกับยืนหยัดต่อสู้กับความทุกข์ยากและการทดสอบ บทนี้ได้ถูกตั้งชื่อว่า บทอังกบูตแมงมุม เพราะอัลลอฮ์ทรงยกตัวอย่างแมงมุม เช่นบรรดารูปปั้นที่แกะสลักบรรดาเจเวตและพระเจ้าจอมปลอมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัลฟลามมีมอัลีฟ ลาม มีม أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون มนุษย์คิดหรือว่า พวกเขาจะถูกทอดทิ้งเพียงแต่พวกเขากล่าวว่า พวกเขาศรัทธาแล้ว และพวกเขาจะไม่ถูกทดสอบกระนั้นหรือ ولقد فتنا ل ذ ي ن من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين และโดยแน่นอนเราได้ทดสอบบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขาแล้ว ดังนั้นอัลลอฮ์จะทรงแจกแจงให้รู้แจ้งถึงบรรดาผู้สัตย์จริงและทรงแจกแจงให้รู้แจ้งถึงบรรดาผู้กล่าวเท็จ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون หรือผู้กระทำความชั่วทั้งหลาย คิดว่าพวกเขาจะรอดพ้นไปจากเราได้ ช่างชั่วช้าแท้ๆสิ่งที่พวกเขาตัดสินกัน م أجل الله لآت وهو السميع العليم ผู้ใดหวังที่จะพบอัลลอฮ์แท้จริงกำหนดของอัลลอฮ์ย่อมมาถึงอย่างแน่นอน และพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ และผู้ใดต่อสู้ดิ้นรนแท้จริงเขาย่อมต่อสู้ดิ้นรนเพื่อตัวของเขาเองแท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงพึ่งพาประชาชาติทั้งหลาย و ا ل และบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายนั้นแน่นอนเราจะลบล้างความชั่วทั้งหลายของพวกเขาไปจากพวกเขา และแน่นอนเราจะตอบแทนพวกเขาด้วยสิ่งที่ดียิ่ง ซึ่งพวกเขาได้กระทำไว้วและ إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون และเรา อัลลอฮ์ได้สั่งเสียมนุษย์ให้กระทำดีต่อบิดามารดาของเขา และถ้าทั้งสองบังคับเจ้าเพื่อให้ตั้งภาคีในสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้ เจ้าก็อย่าปฏิบัติตามเขาทั้งสอง ยังฆ่าคือการกลับของพวกเจ้า ดังนั้นข้าจะบอกให้พวกเจ้าทราบถึงสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำไว้ และบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีนั้นแน่นอนเราจะให้พวกเขาเข้าอยู่ในหมู่คนดีทั้งหลาย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 เราจะร่วมกับพวกเจ้า และมิใช่ อัลลอฮ์เป็นผู้รู้ดียิ่งถึงสิ่งที่อยู่ในหัวอกของประชาชาติทั้งหลายดอกหรือและแน่นอน อัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งถึงบรรดาผู้ศรัทธา และแน่นอนพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงพวกมุนาฟิกีน คือผู้กลับกรอก وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่า จงปฏิบัติตามแนวทางของเรา และเราจะแบกรับความผิดของพวกเจ้า แต่พวกเขาไม่ได้แบกรับความผิดของเขาเหล่านั้นแต่อย่างใด แท้จริงพวกเขาเป็นผู้กล่าวเท็จอย่างแน่นอน และแน่นอนพวกเขาจะแบก รับความผิดของพวกเขา และความผิดอื่นๆร่วมกับความผิดของพวกเขา และแน่นอนพวกเขาจะถูกสอบสวนในวันกิยามะในสิ่งที่พวกเขาได้กุกขึ้น ف ل ะ ث فيهم ألف سنة إ า ا خمسين عاما فأخذهم ا ل า و ف ا ن وهم ظالمون และโดยแน่นอนเราได้ส่งนัวไปยังกลุ่มชนของเขา และเขาได้อยู่ร่วมกับพวกเขาหนึ่งพันปี ยกเว้นห้าสิบปี และอุทกภัยได้ฆ่าพวกเขา โดยที่พวกเขาเป็นผู้อาธรรดังนั้นเราได้ช่วยเขาและพวกพ้องในเรือให้รอดพ้น และเราได้ทำให้มันเป็นสัญญาณหนึ่งแก่ประชาชาติทั้งมวลและจงดำลึกถึงอิบรอฮิม เมื่อเขากล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่า จงเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์และจงยำเกรงต่อพระองค์เถิด นั่นแหละเป็นการดีกว่าสำหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้ารู้อินนามะตะบุดูนมินดูนิลลาฮิอัลตานัวะตัคลุกูนอิฟกาอินนัลลดีนตะบุดูนมินดูนิลลาฮิลายัมลิกูนลักุมริซกา فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له จแท้จริงพวกเจ้าเคารพบบูชารูปปั้นอื่นจากอัลลอฮ์และ พวก เจ้าปลูกความเท็จขึ้นมาถ้าจึงบรรดาผู้ที่เคารพพักดีอื่นจากอัลลอฮ์นั้น มันไม่มีอำนาจที่จะให้เครื่องยังชีพแก่พวกเจ้าดังนั้นจงขอเครื่องยังชีพจากอัลลอฮ์เถิดและจงเคารพพักดีพระองค์ และจงขอบคุณต่อพระองค์ ยังพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะถูกนำกลับไป และหากพวกเจ้าปฏิเสธ แน่นอนประชาชาติทั้งหลายก่อนพวกเจ้าก็ได้เคยปฏิเสธมาแล้ว หน้าที่ของศาสนาทูตนั้นไม่ใช่อะไรอื่น นอกจากการเผยแพร่ข้อเท็จจริงเท่านั้น และพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าอัลลอฮ์ทรงเริ่มการบังเกิดอย่างไร แล้วทรงให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีก แท้จริงนั่นเป็นการง่ายแก่ลอจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าจงท่องเที่ยวไปบนแผ่นดิน แล้วพิจารณาดูว่าพระองค์ทรงให้บังเกิดอย่างไร แล้วอัลลอฮ์ทรงให้ฟื้นคืนชีพในปรโลกแท้จริง อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งพระองค์จะทรงลงโทษแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และจะทรงเมตตาแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และยังพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะถูกนำกลับไป และพวกเจ้าไม่สามารถจะรอดพ้นไปได้ทั้งในแผ่นดินและฟากฟ้าและอื่นจากอัลลอฮ์แล้ว สำหรับพวกเจ้าไม่มีผู้คุ้มครอง และไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อองค์การทั้งหลายของอัลลอฮ์และการพบพระองค์ชนเหล่านั้น พวกเขาหมดหวังต่อความเมตตาของข้า และชนเหล่านั้นสำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บปวด فما كان جواب ก و م ه إلا أن قالوا ا ق ดังนั้นคำตอบของกลุ่มชนของเขาไม่ใช่อื่นใดนอกจากกล่าวว่า จงฆ่าเขาหรือจงเผาเขาเสีย แต่อัลลอฮ์ทรงให้เขารอดพ้นจากไฟแท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณมากหลายสำหรับกลุ่มชนผู้ศรัทธา وقال ม ن م ا ا ت خ ذ ล م من دون الله ม و ว ا ด ا م و د นิคุมฟิลฮายาติดดุนยา ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار ومأواكم النار وما لكم من ناصرين และเขาอิบราฮิมกล่าวว่าแท้จริงพวกเจ้าได้ยึดเอารูปปั้นต่าง ๆอื่นจากอัลลอฮ์ เพื่อเป็นที่รักใคร่ระหว่างพวกเจ้าในชีวิตแห่งโลกนี้ แล้วในวันกียามาบางคนในหมู่พวกเจ้าก็ปฏิเสธ อีกบางคนและบางคนในหมู่พวกเจ้าก็จะแช่งด่าอีกบางคน และที่พำนักของพวกเจ้าก็คือไฟและสำหรับพวกเจ้าจะไม่มีผู้ช่วยเหลือเลย فآمن له لوط وقال إني هاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ดังนั้นลูตได้ศรัทธาต่อเขา และเขาอิบราฮิมกล่าวว่า แท้จริงฉันเป็นผู้อพยพไปหาพระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปริชาญาณ ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين และเราได้อิสหากและยะกูบแก่เขาและเราได้การเป็นนบีและคำพีแก่ลูกหลานของเขาและเราได้แก่เขาซึ่งรางวัล ของเขาในโลกนี้ และแท้จริงในปรโลกนั้นเขาจะอยู่ในหมู่คนดีวลูตันอิบกาลลิกวมิฮีอินนุมลตะตูนัลฟาฮิชะมาสบกคุมบิฮามินอดมินัลอาลมีนและจงรำลึกถึงลูตเมื่อเขากล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่า แท้จริง พวกเจ้าได้กระทำการลามก ซึ่งไม่มีผู้ใดในโลก กระทำมาก่อนพวกเจ้าเลยอินนักุมละตะตูนรรจาลวะตะกตาูนสบีลวะตะตูนฟีนาดีคุมุลมุนกร فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين แท้จริงพวกเจ้าสมสู่กับพวกผู้ชาย และปล้นสะดมบนทางหลวงกระนั้นหรือและกระทำอาณาจารในที่ชุมนุมของพวกเจ้า แต่คำตอบของกลุ่มชนของเขาไม่ใช่อื่นใดนอกจากกล่าวว่า จงนำการลงโทษของอัลลอฮ์มาให้แก่พวกเราสิ หากท่านอยู่ในหมู่ผู้พูดจิตเขาลุดกล่าวว่า โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยฉันให้ได้รับชัยชนะเหนือกลุ่มชนผู้บ่อนทำลายด้วยเถิดอินนอัลลฮะกานูซาลิมี และทรานเมื่อทูตมาลายกาของเราได้มาหาอิบราฮิมพร้อมด้วยข่าวดี พวกเขากล่าวว่า แท้จริงเราเป็นผู้ทำลายชาวตำบลนนี้ เพราะว่าชาวตำบลนนั้นเป็นผู้อาธรรมกล่า لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين เขาอิบรอฮีมกล่าวว่าแท้จริง ในตำบลนนั้นมีลูตอยู่ด้วย พวกเขากล่าวว่าเรารู้ดีว่ามีใครอยู่ในนั้น แน่นอน เราจะช่วยเขาและบริวารของเขาให้รอดพ้นเว้นแต่ภรรยาของเขา เพราะนางอยู่ในหมู่ผู้ถูกทำลาย ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين และเมื่อทูตมาลายกาของเราได้มาหาลูดเขาลูดเป็นทุกข์เพราะพวกเขาและกลัวที่จะให้ความคุ้มครองไม่ได้ดังนั้นมาลายกาจึงกล่าวว่า อย่ากลัว และเศร้าโศกเสียใจเลย แท้จริงเราเป็นผู้ช่วยเหลือท่าน และบริวารของท่าน เว้นแต่ภรยาของท่าน เพราะนางอยู่ในหมู่ผู้ถูกทำลาย إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ถ้าจริงเราเป็นผู้นำการลงโทษจากฟากฟ้าสู่ชาวตำบลนนี้เนื่องจากพวกเขาทำชั่ว ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون และโดยแน่นอน เราได้ทิ้งสัญญาณอันชัดแจ้งของตำบลนนี้ไว้สำหรับกลุ่มชนผู้ใช้ปัญญา وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعتوا في الأرض مفسدين และยังเมืองมัดยันเราได้ส่งพี่น้องของพวกเขาคือ สุไอไปเขากล่าวว่า โอ้ กลุ่มชนของฉันเอ๋ย จงเคารพสักการะอัลลอฮ์เถิด และจงกลัวต่อวันสุดท้าย และอย่ามุ่งทำความเสียหายในแผ่นดิน โดยเป็นผู้ทำชั่ว แต่พวกเขาได้ปฏิเสธเขาชูไอดังนั้นแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงได้ประสบแก่พวกเขา และพวกเขาได้ประสบความหายนะ นอนตายทางภาพ อยู่ในบ้านของพวกเขาเองวะาดวะสมูดวะกัดตะบัยนละคุมมินมะสาคินฮิมวะซยนลุม وزين لهم ا ل ش ม ط ا ن أ ع م ะ ل ه م فصدهم عن السبيل وكانوا م س ت ب ص รีนและอาดและสมูดและได้เป็นที่ประจักษ์แก่พวกเจ้าแล้ว จากที่พำนักของพวกเขา และชัยตอนได้ทำให้การงานของพวกเขาเป็นที่สวยงามแก่พวกเขาแล้วมันได้หันเหพวกเขาออกจากแนวทางโดยที่พวกเขาเป็นผู้มีสติปัญญาพิจารณาและ และเราได้ทำลายกอรูนและฟิรเอาและฮามาดและโดยแน่นอนมูซาได้มาอย่างพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งแต่พวกเขายิงพยองในแผ่นดิน และพวกเขาก็หาได้รอดพ้นไปจากเราไม่ ا ل ص ي ح ة ومنهم من خ س ن ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون และในแต่ละคนเราได้ลงโทษตามความผิดของเขา เช่นบางคนในหมู่พวกเขา เราได้ส่งลมพายุร้ายทำลายเขา และบางคนในหมู่พวกเขา เราได้ลงโทษพวกเขาด้วยเสียงกำมนาและบางคนหมู่พวกเขา เราได้ให้แผ่นดินสูบและบางคนในหมู่พวกเขา เราได้ให้เขาจมน้ำตาย และอัลลอฮ์นั้นไม่ได้ทรงอาธรรมแก่พวกเขา แต่พวกเขาเองต่างหากที่อาธรรมต่อตัวของพวกเขาเองมัทลุลลดีนัตคดูมินดูลิลลาฮิอูลิยาคมลิลอันกบู كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون อุปมาบรรดาผู้ที่ยึดเอาอื่นจากอัลลอฮ์เป็นผู้คุ้มครอง ดังอุปมาแมงมุมที่ชักใหญ่ทำรังแต่แท้จริงรังที่บอบบางที่สุดคือรังของแมงมุม หากพวกเขารู้ อ้ายดแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรอบรู้สิ่งใดๆ ที่พวกเขาวิงวอนขออื่นจากพระองค์และพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปริชาญาและ และเหล่านี้คืออุปมาทั้งหลายที่เราได้เปรียบเทียบมันสำหรับมนุษย์ แต่ไม่มีผู้ใดตระหนักมันดอก นอกจากผู้มีความรู้เท่านั้นอัลลอฮ์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินด้วยความเป็นจริงแท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งแก่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون เจ้าจงอ่านสิ่งที่ถูกองค์การมายังเจ้าจากคำพีและจงปฏิบัติละหมาด พราะแท้จริงการละหมาดนั้นจะยับยั้งการทำลามกและความชั่วได้และการดำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นยิ่งใหญ่มาก และอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำวลาตุจาดิลูอัลลัลกิตาบอิลลาบิลลตีฮิยอัพซนอิลลัลลดีนะลมูมินฮุมวะ وقولوا آ م น ا ب ا ل ล ي ีอุน أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون และพวกเจ้าอย่าโต้เถียงกับชาวคัมภีร์เว้นแต่ด้วยวิธีที่ดีกว่า นอกจากบรรดาผู้อธรรมในหมู่พวกเขา และพวกเจ้าจงกล่าวว่าเราศรัทธาในสิ่งที่ถูกประทานแก่เรา และสิ่งที่ถูกประทานแก่พวกเจ้า และพระเจ้าของเราและพระเจ้าของพวกเจ้าทรงเอกะและเราเป็นผู้นอบน้อมต่อพระองค์ และเช่นนั้นแหละเราได้ประทานคำพีแก่เจ้าแต่นั้นบรรดาผู้ที่เราได้ประทานคำพีแก่พวกเขา พวกเขาก็ศรัทธาต่อมัน อัลกุรอานและในหมู่เขาเหล่านั้นมีผู้ศรัทธาต่อมัน และไม่มีผู้ใดปฏิเสธองค์การทั้งหลายของเรา นอกจากผู้ปฏิเสธศรัทธา وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون และก่อนหน้านี้เจ้าไม่ได้อ่านคัมภีร์ใดๆและเจ้าไม่ได้เขียนมันด้วยมือขวาของเจ้ามิฉะนั้นแล้วพวกกล่าวความเท็จจะสงสัยอย่างแน่นอนวตนบนตุนีีู وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون มิใช่เช่นนั้นดอก มันคือองค์การทั้งหลาย อันชัดแจ้ง อยู่ในหัวอกของบรรดาผู้ที่ได้รับความรู้ และไม่มีผู้ใดปฏิเสธองค์การทั้งหลายของเรา นอกจากพวกอาธรรม و ق ا قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين และพวกเขากล่าวว่าทำไมสัญญาณต่างๆจากพระผู้อภิบาลของเขา จึงไม่ถูกประทานมาอย่างเขาจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่า แท้จริงสัญญาเหล่านั้นอยู่ที่อัลลอฮ์

จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าพอเพียงแล้วที่อัลลอฮ์ทรงเป็นพยานระหว่างฉันและพวกเจ้า พระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและบรรดาผู้ที่เชื่อในความเท็จและปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ชนเหล่านั้นแหละเป็นผู้ขัดว مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون และพวกเขาเร่งเร้าเจ้าในเรื่องการลงโทษ และหากไม่ใช่เวลาที่ถูกกำหนดไว้แล้ว การลงโทษก็จะเกิดขึ้นกับพวกเขาอย่างแน่นอน และมันจะเกิดขึ้นกับพวกเขาอย่างฉับพลัน โดยที่พวกเขาไม่รู้สึกตัว พวกเขาเร่งเร้าเจ้าในเรื่องการลงโทษ แต่แท้จริงนรกยานนำนั้นได้ล้อมพวกปฏิเสธศรัทธาไว้อย่างแน่นอน يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون วันซึ่งการลงโทษจะครอบคลุมพวกเขาจากข้างบนและพวกเขาและจากใต้เท้าของพวกเขาและพระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าจงลิ้มรสสิ่งที่พวกเจ้าได้ก่อกรรมไว้เถิดยาอิบาดีอัลลดีนอามานูอิน ن ر ض ي و ا س ع ف ي ا ي فاعبدون โอ้พวงบ่าวของข้าที่เป็นผู้ศรัทธาทั้งหลายแท้จริงแผ่นดินของข้านั้นกว้างใหญ่ไพศาลดังนั้นเฉพาะข้าเท่านั้นที่พวกเจ้าจงเคารพพักดีทุกๆชีวิต เป็นผู้ลิ้มรสความตายและพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปอย่างเรา والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها نعم أجر العاملين และบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลาย แน่นอน เราได้พวกเขาพำนักอยู่ในห้องพิเศษแห่งสวนสวรรค์ ณเบื้องล่างมันมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน พวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลรางวัลของผู้กระทำความดี ช่างดีจริงๆ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون บรรดาผู้อดทนโดยที่พวกเขาให้ความไว้วางใจแด่พระผู้อภิบาลของพวกเขา وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم และสัตว์กี่ชนิด ที่มันไม่สามารถแสวงหาเครื่องยังชีพของมัน อัลลอฮ์ทรงประทานเครื่องยังชีพให้แก่พวกมันและแก่พวกเจ้า และพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ และถ้าเจ้าถามพวกเขาใครเป็นผู้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและเป็นผู้ทำให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นประโยชน์ แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่า อัลลอฮ์แล้วทำไมเล่าพวกเขาจึงหันเหออกไปทางอื่นอัลลอฮฺรักอชบิา يبسط الرزق لمن يشاء من ع อ ا น ه و ล ق د ر له إ ุ ا ลิ ه بكل شيء ع ลีม อัลลอฮ์ทรงให้เครื่องยังชีพอย่างกว้างขวางแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ จากวงบ่าวของพระองค์และทรงให้คับแคบแก่เขาแท้จริง อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งและ أ ح ي ا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون และถ้าเจ้าถามพวกเขาว่าใครเล่าทรงหลั่งน้ำลงมาจากฟากฟ้าแล้วทรงทำให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาหลังจากเกิดความแห้งแล้งแน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าอัลลอฮ์ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์แต่พวกเขาส่วนมากไม่ใช้สติปัญญาใคร่ควร และการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ไม่ใช่อื่นใดเว้นแต่เป็นการละเล่น การสนุกร่าเริงแต่แท้จริงสถานที่ในปรโลกนั้น มันคือชีวิตที่แท้จริงอย่างแน่นอน หากพวกเขาได้รู้ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما ن ج ه م إلى البر إذا هم يشركون ดังนั้นเมื่อพวกเขาได้ขึ้นขี่เรือพวกเขาก็วิงวอนต่อลอ ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์ ครั้นเมื่อพระองค์ทรงช่วยพวกเขาให้ขึ้นบกแล้ว พวกเขาก็ตั้งภาคีต่อพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้เนรคุณต่อสิ่งที่เราได้ประทานแก่พวกเขา และเพื่อพวกเขาจะได้หลงระเริง แล้วพวกเขาก็จะได้รู้อวลัมยรูอันนาจัลนาฮรมันอามินวยุตขัตตฟุนนาสมินฮาวลิฮิม أ ف ب ุ ل ب ا ط ل ي ؤ م น و ن وبنعمة الله يكفرون พวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่า เรากำหนดเขตห่วงห้ามให้เป็นที่ปลอดภัยขณะที่ผู้คนรอบๆพวกเขาถูกลักพาตัวไป และพวกเขายังจะศรัทธาต่อความเท็จ และพวกเขายังจะเนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์อีกหรือและใครเล่าจะอาธรรมยิ่งกว่าผู้กุความเท็จให้แก่อัลลอฮ์ หรือปฏิเสธสัจธรรม เมื่อมันได้มาอย่างเขา ที่พำนักในนรกยานนำนั้นไม่ใช่สำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาดอกหรือ และบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในหนทางของเรา แน่นอนเราจะชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่พวกเขาสู่ทางของเรา และแท้จริง อัลลอฮ์ทรงอยู่ร่วมกับผู้กระทำความดีทั้งหลาย